Čak me dok sanjarim. Kad zebra trenira, daj mu mira. Daj, Marti, pa samo ti hoću čestitati rođendan. E, ej, stari, hvala! Jo, joj, ej, imam nešto među zubima. Joj, poludiću, daj mi pomozi, hoćeš? Da, došli ste na pravo mjesto, gospod. Doktor Marti, joj, boli, radi za vas. Izvolite u stolac, upravo friško steriliziran, prosim lepo. Ja ne vidim ništa. A, e, ih je O, oprosti. Dobro, samo ne pričaj s punim ustima. Aha! Evo ga. Ma kog vrapca to tu radi? Sretan ročkas! Da, joj, hvala ti stari. Pa bila ti iza zuba. <laughs> Baš ti guba. Još nisu ni u prodaji. Ha, gleo, gle, glao, ha? Joj, gleo, ha? Gle ti to, snježi. Deset godina, ha? Desetka, dvije znamenke, jedan nula! Ne sviđa ti se? Ne, ne, super je! Lažeš mi! Ćao! Trebao sam ti dati Aleksov sat. Taj je pravi, taj se sad kupuje. Ne, ne, dar je super, bilja. Samo prošla je opet godina, ja se nisam nigdje maknuo. Stani tu, odi tamo, pazi travicu, vrati se natrag. Znam što trebaš. A da upišem pravo? Trebaš samo prekinuti tu dosadnu rutinu. A kako? Promijeni spiku! Pa tko zna što te sve čeka? Daj se malo pokreni! Izmišljaj! Improviziraj! U letu! Bum bum! Stvarno? Kužiš, po, friškaj! Friško? Svježe! Mogu ja to! Meni paše! Gradski zološki vrt! Tižu ljudi, Marti! Joj, to volim ljude! Fora ljudi, fora život! Idemo! Gloria! Jurić Sidro, otvaranje! Šta je danas? Petak je petak i školski je, izut je školski izut je! Ajde, Ajmo, idemo. ajde, idemo! Još pet minuta. Ale! Melman, Melman, Melman, Melman, Melman, Melman, buđenje! Tko rano rani i tako dalje, još će do krasno jutro, ajde! Ha, meni nije, na bolovanju sam. Kaj? Našao sam sve, još jednu smeđu mrlju na ramenu. Evo tu, vidiš, evo tu, vidiš, vidiš! Melman, ti znaš da je to sve u tvojoj glavi? Hm? ustaj ti prvi, majmune. wracam zwierz. Kosolata, faca z placa, fryszkica. Nom, nom, cat. Dame i gospodo, djeco svih uzrasta. Gradski zološki vrtom <laughs> s ponosom predstavlja kralja New Yorka! Aleksa, lava. Diži zastav! se ljudi počinje predstava! Zipa zebru kako zduji, vidi ovo! <laughs> <laughs> Yeah! Samo mašite, dečki. Zvješćak i maši. Kompa, daj izvješće. Još samo sto metara do glavnog odvoda. A loža vijest? Pukla nam je posljednja lopata. Dobro. Riko, akcija smeće. Trebamo lopate i nađi šta će od sladoleda. Da nam se opet ne uruši tun. Hajda, spika! Hoću da budeš mucast i sladan. vojniče. Da nas skidamo iz ove rupe. <laughs> Godova predstava! Hvala da ste došli! Nadam se da sam bio no! Tu sam i sutra! Zapravo tu sam još čitav život! 365 dana godišnje, uključujući Božić, Hanuku, Dan žena, Fašnik i nemojte škopiti ni tući svoje ljubimce! I pozdravite susjede i oni su ljudi! Ti, kapitar, do you speak Naški? Uh, e, I speakam? Na kojem smo kontinentu? New York? Ti vrapca! Još smo u Yorku! Ostav! Bolje! Roni! Uron! Ej, ej, ti u fraku! Čekaj malo! A šta vi to, dečki, radite? Kopamo do Antarktika! An čega ba? E, jel ti znaš čuvat tajnu, moj crno-bijeli friend? Jesi li ikad vidio slobode pingvine u ovom gradu? Naravno da ne. Mi ne spadamo tu. To nije prirodno. To ti je neka totalno bolesna zavjera. I zato mi idemo na antarktička prostranstva. U divljinu! Divljinu? Šta stvarno se može tamo? Ludnica! Ej, čekaj! Reci gdje je to! Reci mi gdje je! Ti nisi ništa vidio. Jasno! Na, zapovjed! E, ja, jasno, ovaj ne! I po posljednji put danas, kralj Sjajna ste publika. Pjesak za vas, ha? Hvala. Oh, <laughs> hvala. Oh, slatko. Ne, ovo je, prekrasno. A, gačice! Sretan put kući. Ej, ej, potražite me na netu. Reality show, veliki lav. Gledajte kako spava. E, ovo je život točno tu. O, u raju sam! Partiju je pa, ročka! Šta je tam? Šta je tam? Daj, otvori ga! Yeah! Toplovjer! Hvala! Super je, Bel! Izvrsno! Je, Htio sam ti dati nešto posebno. To je moj prvi rektalni toplomjer. Jesam! Hvala Dobro, mi taj dobro, mali. dodaj tortu! Melman, idemo, ajde! Mm. Sretan Ro Džen. Dan Ti Ti si Zvijer Ka Komad Iz Gle Daško Maj Mun Uz Maj Mun Ski Srad <laughs> Takan tako Joj, sad ste me doveli u neugodnjak a i sebe! Dobro, što je tebi? To već vježbamo danima. Ajmo, poželi nešto, bebač. Što si zaželio? Ne, ne smijem reći. Ma daj, reci. Ne ima šansa i velim vam, to je nesreća. Ako hoćete da vas ureknem, e, izbrbljaću, ali ako hoćete biti sigurni... Joj, ovo poludi, daj Marti još nam reći. Mislim, zbilja, pa šta će ti biti? Dobro. Želim Zbrisat? U divljinu! Divljinu? Vidiš da je nesreća! U divljinu? Si lud? Tako nešto glupo još u životu nisam čuo. Nije higijenski. Pingvini idu! Zašto ne bi i ja? Pingvini su psihotični. Ma daj, Zamisli da se vratiš u prirodu, povratak korijenima, čist zrak, daleka prostranstva. Pa, ja sam čula da je u Kanadi prilično prostrano. U Kanadi? Da, zapravo moraš otići na glavni kolodvor, a onda sjedneš na Južni ekspres do Kanade. Južni? Znači, moglo bi se vlakom. E, teoretski. Aj, Marti, čega ima u Kanadi, čega tu nema? Ozeblina. Hvala ti, Melman. Ne, ne, zbilja, ja bi samo htio... Ovoga ti zasigurno nema u divljini. Ovo ti nema ni žlunga, ni, žilica, tako nešto nećeš naći tamo. Jel ti ikad palo na pamet da ima važnih stvari od mesa, Alex? Nije on to tako mislio, Zlato. Zar vas ne smeta da ne znate baš ništa o životu izvan ovog zološkog? Pa, gle, nije to jedina stvar na svijetu. Tu si se malo zaflekao, si se tu, tu na... Hvala, dečki. Hvala za tulum. Bilo je super. Fakat. Što ždere njega? E, Aleksa, da razgovaraš s njima? Daj, ajde, odi tamo i malo ga utješi. Ma taj, pa već sam mu dao snježnu kuglu. Pa nema bolje kod toga. Aleks. Već vidim kamo to vodi. O, kasno je. Mislim da... friend. Dobro, dobro. Može. Noć, Marty. Noć, Gloria. Ah. Kakav dan. Mislim, zbilja. Zbilja, mislim, velim ti, bolje ne može, zar ne? Da, ipak može. I zvijezda se pojavila. Znaš, toga ti nema u divljini. Helikopter. Marti, Rista, slušaj. Svi koji put pomisle da je puno bolje u susjedovom dvorištu. Aleks, me. Pa deset mi je godina, pola života. A još ne znam jesam li ja crn s bijelim prugama ili bijel s crnim prugama. Marti, sjetio sam se pjesme. Alex, daj nemoj sad. O, da, to je krasna pjesma. Mislim da ti je poznata. Da, joj ne, nećeš valjda, ne, ne, ne, ja te ne čujem. Daj objavi sad. Ja te ne poznam. Ja idem u grad. Jer grad Ovo je smiješan. A ko je to? Baš je. Ma daj, pa znam da znaš riječi. Dvije male riječi. New York. New York. za čepi. Ovdje neki spavaju! Pa nismo ovdje svi šišmići! Tata ti je šišmiš, nemoj da ti ja dođem! E sad to ćeš morati još puno kuruza jest! Pazi da ne bi imao posla sa mnom, lajavi! <laughs> Viš? Ti mrgud jedan! Baš smo dobra ekipa, ti i ja! Nego šta? Tu nema sumnje! I što ćeš onda? Samo tako otrčati u divljinu sam samcat? Ne. Dobro. Ti i ja, skupa! Kaj? U divljinu! Idemo ti i ja zajedno! Nema šta mislit, ravno do kolodvora, zgrabimo vlak, skoknemo u divljinu, ujutro smo natrag i nitko nije ništa primijetio. <laughs> Ti se šališ, jel? <laughs> Ma da, šalim se, naravno da se šalim, daj stari, kao da zbilje možemo na vlak. <laughs> nemoj mi to raditi, zbilje si me zabrinuo. Dobro, idem ja u krpe. Je ja. Moram odmoriti glas za sutra. Sutra su penzići. Moram posebno glasno rikati. Da ih malo strese. Ak me kužiš. Laku noć, Alić! Ah. Ah. Opet nisu ugasili zvučnu kulisu! Ne brini, sve u redu. Gotovo za tren! ah, toilet boy. Er Dođi tu. Šniclice moja slasna. Moja mala sočna ružica sa špekićem okolo naokolo, To mi je divno. Ja najviše volim šunkicu moju sočnu, slasnu, špikanu, zalogajčiću moju. Aleks, Aleks, Aleks! Kaj? Daj se, slaš palac. Ja, kaj sad, Melman? Dobro, dobro. Oh. Znaš kako imam upalu mjehura i dižem se svaka dva sata. Gle, ustao sam da se popiškim i ovaj pogledao Martijevu nastavu, što inače ne radim. Znaš, ali ovaj put ne znam zašto jesam i pogledam ti ja prema Kaj, Melman, kaj se zbiva? Martije, nestao. Nestao? Kako misliš nestao? Koliko je dugo samo radio na ovom? Marti! Marti! Ma on ne bi stao u to! Marti! Marti! Marti! Ma ne, ne, ovo nema smisla. Pa kamo bi otišao? <gasps> Pa u Kanadu! Ma ideš! O ne! Što? A što ćemo učiniti? Pa mislim, moramo nešto, pa moramo nešto učiniti, moramo nekoga nazvati! <gasps> Halo? Dajte mi veterinarski! Požurite! Zebra nam se izgubila! Vjerojatno je na putu za Kanadu i mi je moramo... Halo? Halo? Čekaj malo, ne možemo zvati ljude! ovo? Naljutili bi se, a onda bi preselili Martija zauvijek. Da griži ruku koja te hrani. Mhm, ta ti je dobra. Mi moramo za njim. Moramo za njim? Znaš kakav je. ali ne smijemo dopustiti da napravi najveću pogrešku u životu. Vjerojatno je negdje sam, smrznut, zbunjen. A jadničak. ajmo! Čuj, možda bi jedan od nas trebao čekati tu ako se pojavi. A ne, stari, ovo je intervencija, Melmane. Svi moramo ići. Dobro, ko je najbrži put do kolodvora? O, idite po zelenom valu. Melman! Dobro, mi idemo po zelenom valu. A Broadway? Joj, ne, gaseti se semafori, stalno je crveno. Čujem da Schwarzenegger skuplja potpise za kampanju. A pa naravno da ćemo ih gađati kakicam. smo ići glavnom. Si sigurno da je ovo najbrži put do kolodvora? Ma ne znam, pa to je Mel rekao! E, e, vas dvoje, u onoj sobi imaju baš fora valela boje i besplatne bombone! Ovo nije izlet, Melman! Ovo je hitna akcija spašavanja, Marti će si uništiti život! Dobro, gdje je taj vlak? A, evo ga! da razgovaraš s njim? Jesam, jesam, ne shvaćam. Rekao je, idemo, a ja velim, jesi ti lud? A on veli, deset godina i, ideš na crno. Jeli ili ja ne znam, Ono što moraš je vratiti se ravno do 42. Aha. A to ti je lijevo poslje Vandine. Dobro. ako vidiš Krajzlerov pre predaleko si. Aha. Hvala Prometiće. Momak, Čekaj, zeleno. Kretan. Veliš zebra? Je, je, tako je. Zebra. Pa gdje je? Točno predamnom. Da je upucam? Ne pucaj. Onda mi treba pomoć. Nixi su opet izgubili. A, tako ti to. Jel to rekao sad da je glavna postaja ili glas iz tostera? Stigli smo! Glavni kolodvor! Kolo ne vidim, ali dvor je tu! gospođo! Pa dobro, kaj vam je? Dajte se sredite, ljudi! A, ste, mačketino! Ja sem ti, propustio sam ekspres! Sad ću se morati drndati u lokalcu. Ja ga imam! ga! Ima ga! Ima ga! Ima ga! Ima ga! Dobro, pa sad... vi ovdje radite? O hvala Bogu da smo te našli. brinuli za tebe. Ne brinite, u redu je u redu. da živ sam. Si u redu? O, dobro, super. Hej, ste čuli, on je živ. O, to je dobro znati. Jer sam se pitao... Како си не могао тоа да учинити? Па мислио сам да сме пријатели. А што се пијадиш дошо би ја јутро? Като никад више ниси учинио, си ме чуо? си га чуо? вие ме па, лети. Јој, мела, разбил си никада Никада то направи. И то никад, никад, никад више. Дай, ма, дај, дај. Cinkali su Mucasti i slatki, dečki. Smješak, smješak. Ako imaš kakice, bacaj sad. Evo Murije. Dobra večer, pozornici! Ne, ne, ne, šuti sad, dobro? Tebi to slažem rečenice koje dobro zvuče, baš i ne ide. Budi pš. Hej, kak ste? E, znate kaj, sve je pod kontrolom imali smo mali problem. Međusobno, zapravo, moj prijatelj je malo poludio. To se svima može desiti. To je samo stres. Malo je poludirao tu... Ej, poludirani ti je u gađama! Pšt! Daj, ne petljaj se! Imam ga! Hoćete me pustiti na miru? Evo, idemo mi odvesti malog doma. Zaboravimo sve ovo. Može? Nema frke, nema beda. O, oh, ne, ne, ne, ne, sve pet. Ne sam Alex, lav. Iz vrta. Kaj to s njima? Au! Au! Wow! Uh, nekako mi je sve skroz čudno vato. Ej, wow! Volim vas. Tako vas volim. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. the Candyman. sinu ah. drama na i samo potvrđuje što aktivisti ah. za zaštitu životinja tvrde već oh. godinama. Životinjama mjesto ah. očito nije u zarobljeništvu. Sada ih šalju natrag u prirodno stanište gdje će proživjeti svoj život u slobodi koju tako silno žele. Hej, pomoć! O oh, ne! O ne! vesele valjda mene? Ne mene! oh, oh, ne mogu disati, ne mogu disati. Mrak me guši. E, gdje smo mi to? U kištrama! Ma daj, pa kako? Oh, ovo spavanje me ubija. Melman! Melman! Jel to Melman? Jesi dobro? Je, da, dobro sam. uvijek zadrebam na magnetskoj rezonanci. Ovo nije magnetska rezonanca. Tomografija? Ne, nije tomografija. Pa sele nas u drugi zološki. Drugi zološki? O, ne. Ne, ne mogu me seliti. Pa imam zakazan pregled kod doktora Goldberga Melman. u pet. Moram mi napisati recepte i uputnice. Smiri se, Melman. ne može plaćati no, Smiri se, Melman. A ja ti na socijalno ne idem. Smiri se, Melman. Sve je u redu. Sve će biti okidoki. Ne, Marti. Nije okidoki, jer sad smo nadrapali. Zbog tebe! Zbog mene! Ne, ne, ne shvaćam zašto bih ja bio kriv za to! Šališ se, jel, Marti? Ti! Ti si ih raspigao! Ugrizo si ruku, Marti! Ugrizo si ruku! Ne znam tko sam, ne znam što sam, moram naći sebe u divljini. Ej, ja, e, ma daj. Nisam te tražio da ideš za mnom, zar ne? On ima pravo. Kaj? Znaš, rekao sam da ostanemo u Zološkom, a vi ste rekli da... Melman, daj sa čepi. Ti si mu tu cijelu priču i predložio. Melmana na miru, može? Hvala ti, Gloria. Osim toga, Alex, nije moja krivnja što nas sele. Melman, začepi. E, ekipa, je li neko mučno? Meni je mučno. Melman, tebi je uvijek mučno. Daj izvješće. To je stara šifra spika. Ne razumijem. Hm, ti, viši sisapče. Hm? Znaš li čitavi? Ne, ali fičo zna. Fičo? Hm. Brod za Keniju. prírodný rezervát. Afrika! Afrika! E to Riko! najljepšeg grada na svijetu. Dečki, slušaj, hej! ej, čuj. publika me obožavala, a ti si pokvario. Sve to! Obožavala? Dečki, Ako te dečki. publika obožavala, to je samo zato što nisu znali s kim joj posla! Mm. E, nemojte da vam ja dođem gore i obojicu vas isprašim po guzi. ja nisam znao s kim imam posla! E, e, e, e ajmo se ponašati po odrasli, okej? Međusobno se poništavaju! E, Ti si nula! Dosta, dosta, dosta, dosta! Sada nam na pomaže, kužite! Status! Ne znam šifre. Ne želim isprike. Da bi rezultate! Navigacija! A, dobro. Da nas... I sredi ovoga! Uspio sam! Ajmo napokon okrenut ovu konzervu! Monty, Melon, Shrek, Fiona. Hej, hej, hej! Ha? Ima li koga? vadite me odavde! Hej! Vadite me odavde i to odmah! Alo? Ima koga? Alo? Melman! Alex, si to ti? Melman, imam te! Imam te, stani malo! Čekaj, evo te! sorry. Au, au, Čekaj malo. Budi miran. Aha. Alek, što to radiš? Vadim te iz kutije. Opusti se. Aleks? Uh, slobodni udarac! Čekaj! Ku, čekaj, pa čekaj, pa čekaj, pa čekaj, čekaj, čekaj, Ne ne ne čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, Glorije! Glorija! Oh, hej, to je Glorija! Oh. Glorija! Oh. Gloria! Oh! Oh! <gasps> Oh! <gasps> Okay, dečki, dosta zeke. Gloria! Marti! Yeah! Desno! Lijevo! Desno! Tu! Lijevo! Lijevo! Ne, ne, ne, ne, ne, ne! Baš lijevo! Baš lijevo! Baš lijevo! Evo baš tu! Znate, nemam baš siće kod sebe, morat ćemo se čuti poslije. I vama! Marti! Svi smo tu. A gdje je zapravo to tu? Santa Barbara. Santa Barbara? Pješčane plaže, zgodno simuliran prirodni okoliš, velike nastambe. Velim vam, pa ovo je Santa Barbara Zoo skupa s lažnim stjenama. Wow, ova je ko prava. Santa Barbara? Što ima gore kod Santa Barbare? Ne znam, ali ovdje je čista ludnica. Ovdje se osjećam kod doma, Oda, kod doma. Ubiću te, Marti! Zadavit ću te! I onda te zakopati! A onda iskopati! Klonirati i ubiti sve tvoje klonove! A onda više nikad neću razgovarati s tobom! Sad slušaj, prvo ćemo naći ljude, prijavit se i sredi tu glupu... Zavrzla mu! Joj, super, baš super, Santa Barbara, sad se moram natjecati s onim šamuom i njegovim ljigavim osmijehom. Katastrofa! Gotov sam! Propao! Ruiniran! Ispao iz igre! Ti si kriv, Marti! Upropastio si me! Daj, Alex! Ti ozbiljno misliš da sam ja sve to namjerno učinio? Hoćeš da ti se ispričam? Jel to hoćeš? Dobro, opr na me! Ma gle, Marti, morao bi imati malo više razumije. Ma kome ćeš ti? Čujete ovo? Čujete li vi ovo? E sad čujem! Gdje je glazba, tu su ljudi! Idemo odmah do glavne face. Mogli su bar popločiti. Pa čovječe, koja rupa, e! Trebali su to nazvati jesenti barabe. Pa prvo kažu, e, imamo velike, krasne nastambe, otvorene, životinje su slobodne. A prije nek se snađeš, već smo djeca cvijeća s dobrim vibrama. Ova ti mjesto uđe pod kožu! Hajde, idemo! Au! Moramo ostaviti dobar dojam na ljude, dobro? Ajmo nabaci osmijeh i ajmo skupa! To ti je najbolje što znaš, a? Ne smješkam se, vjetrovi. Okej, okay, puštaj ih, samo se smiješi. Wow! Pa to nisu ljudi, to su životinje. Kalifornijske zvijeri, čovječ! Čisti operbal! Volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, voliš se! se Gieber! se, Giebert, Giebert, Golimse se, Giebert, Golimse Giebert, Giebert, Golimse Giebert, se Giebert, Giebert, Golimse se, Giebert, Golimse Giebert, se, Golimse Giebert! Slika na planeti, originalni kraj Jura vam je na tapeti. Volim cure na satu fiskulture, a sve se zivate bokom, divajte se nježno i slatko i keksi. Boga! Kakav je ovo zov? Vidio sam 26 očitih sanitarnih prekršaja. Santa Barbara je zagon čista gubica! 27! Žano! Moraš biti fit, samo mi će rit. Moram biti, moram biti, moram biti fit. Žano! Moram biti fit, samo mi će rit. Trebali smo i koknice! Ček. Di je Alex? Pa čovječe, pa di je, pa bio je točno iza nas, šta nije bio iza nas? A pa ne znam gdje je, ali propušta super party! paučinu. Da, hvala vam, špadro. Hvala kaj ste čekali, zbilja vam hvala. <laughs> Ej, Bog! Upravo smo stigli iz New i tražimo upravitelja. Sjedili smo naime tamo na plaži satima i nitko nije došao po nas. Ne znam kako stvari stoje ovdje, e, funkcioniraju, ali očito je došlo do nekog velikog nesporazuma, ali nema veze. Samo da nas uputite u kadrovsku ili tajništvo facciamo... E passare, fossi... Boris, siedi dovije. Otjerao je fusa. Ajde, Glorija, sredi ga, sredi ga. Sredi ga, sredi ga, sredi udari ga, ajde, udari, udari. Udari ga, udari ga, udari ga. Kralju Kjuru. su oni? Šta su oni? Oni su vanzemljaci. Divlji vanzemljaci iz divlje budućnosti. Došli su na ubit. Oteti nam žene i sva naša blaga. Ustani, mor. Nikad ne diraj kralju noge. Čuješ? Šš. Skrivamo se. Tiho svi vi tu. Također i ja. Kudu tamo šuška? O, opet ja. Evo Ulovi ga, Stani! A, Dosta jesi ga, mislim da ga jesi. Sredila ga je. Jel još na meni? Fuj, paukuli. Ej, Mir, otišao je. Oni su divljači. A ovo je kraj. Ni noge. Rekao sam ti, obojici, svima sam rekao. Šta mu nisam rekao za noge. Je, rekao ti je za noge. Ček, ja imam plan. A je li? Ja imam jako lukav test. Otkrićemo jesu li divlji ubojice. Ej, bok! <clears throat> Daj, pusti mene. Alek srežuje, Marti ne radi ništa. Bokić! Bože, oprosti. Au. Alek, što si to učinio? stani, stani, u redu je, u redu je. Vidi mene, bedasti lavića. Daj, Alek, što ti je? bebica, te upijaši ove veliki gadni lav, ha? Je? Ma zločesta mica maca, sram ga bilo! Dođi, mama te uzme. O, jako su slatki s razumne udaljenosti. Najbolja mojica, To su samo obične memozice. ne znam. Onaj s ludom frizurom je još uvijek nekako izrazito mm, sumnjiv. Gluposti, Moris! Ajmo zemljaci! Ajmo se upoznat s mi mozicama! Predstavljam kraljevsku nam visost naše kralja Gjuru 13. Samo prozvano gospodara Lemura, bla bla, tri put hura. stila. Kao, kralj zamoraca. Mislim da je vjeverica. Dobrodošli, gigantske mimozice. Slobodno stojite u mojoj sjeni. Vjeverica Ziher. Da, vjeverica. Zahvaljujemo golemom zahvalošću što ste otjerali fuse. Što se? Fuse. Oni uvijek nas gnjave svojim prolaženjem, prekidaju naše tulume i trgaju na mudove. Je, zvuči super. Čuj, mi samo pokušavamo otkriti gdje su ljudi. Jo, pa mene, šta će ti ti veliki zubi? Šta će... Srami se, Moris. Ti ne vidiš da si uvrijedio nakazu? <laughs> ti sad mi reci, a tko ste pa vi? Ja sam Alex. Ona je Alex, a ovo su Gloria, Marty i Melman. A, gdje rastu velike mimoze ko vi? Hm? Mi smo iz Njorka i ovaj... E, Živjele njujorske mimoze! Ah, kaj se tu testiraju lijekovi na životinjama? Velim vam, moramo pitati ove tutleke, gdje su ljudi? Pardon, mi tutleki imamo ljude, pa da? Ej, tutleki imaju ljude! Oh, wow, super, dobro! <laughs> Tam gore. nisu baš živahni, ne, ali tak su krasni. O, joj. A imate kakvih živih ljudi? E, ne, su, e, samo mrtve. Mislim da imamo puno živih ljudi ovdje. Ne bi ovdje bila divljina, zar ne? <laughs> divljina? O, o, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj malo čupavi. Stvore, hoćeš reći da živite u blatnim kolibama i brišete se ric lišćem? Takvoj divljini! Ko se bliže. <laughs> Ajme. Ajme! Ajme! Svi skupa! Ajme! Dajte mi ispričate na tak može? <laughs> Vodite me odavde! Bježmo odavde! U pomoć! Šta kurz radiš? Plivam natrag u New York! Znam da su mi šanse male, ali moram probati! Ne znaš plivat! Rekao sam da su mi male šanse! Priroda! Sva je na meni! Skidajte je! Ne vidim! ne vidim! ja vidim! Okej, gle! Očito je tu neko malo pogriješi. Sigurna sam da nas ljudi nisu tu namjerno ostavili. Čim shvate što se dogodilo, doći će i potražit će nas, ne? Da, naravno. I znaš šta još? Kladim se da su već krenuli po nas. Pa, dečki, danas imamo ledeni sušić za doručak. Riko! Pa, slijedom osude na smrt na ovom pustom otoku, ja, Melman Mankijević, zdrave pameti i bolesna tijela, ostavljam sav svoj mutak vama trim. Au, žao mi je, Aleks. Septička! Bravo, Velman! Sanitarni čvor! Ne, to ti nije zahod. To je grob! Otjerao si Melmana u grob! Si sad sretan? Jaj, daj! Ovo nije kraj! Ovo je novi početak! Ovo je najbolje što nam se ikad dogodilo! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne! Ovo nije najbolje što nam se ikad dogodilo. Je, zlorabio si moć rođendanske želje i navukao zlu sreću na sve nas. Zašto si nam rekao svoju želju? To se ne radi. Čekaj malo, nisam vam htio reći, sjećaš se? Vi ste mene natjerali. Da, da, baš tako. Uostalom, ovo nije zla sreća, baš suprotno. Pogledaj, nema ograda, rasporeda, ovdje je prekrasno. Stari, bismo... Dobro, dobro, dosta je toga. Ovo, ovo tu je tvoja strana otoka, a ovo ovo je naša strana otoka. Tu je loša strana gdje možeš kaskati i skakutati kao bilinski konjić i raditi sve gluposti koje ti želiš. A ovo, a ovo, ovo je dobra strana otoka za one koje vole New York i hoće doma. Ma daj! Ne, ne, ne, ne, bješ, bješ, haj! Znate šta, ovo nije dobro. Dobro! Vi imate svoju stranu, a ja imam svoju. Ak me trebate, ja ću biti tu. Na zabavnoj strani otoka gdje se sjajno zabavljamo. zabavna strana. Ovo je zabavna strana! Ovo je zabavna strana gdje ćemo super preživljavati dok ne odemo doma. Huhu! Moja strana je najbolja tvoje. Tvoja strana je koma. Ti si u glupom, smrdivom blatnom predgrađu. Onda što ćemo sad? Ne brini, Melman. Ja imam plan za spašavanje. Jedva čekam da vidim Martijevo glupo lice kad ovo vidi. Uhuhu, daj ga, pogledaj. On ne zna što bi bez nas. Ti šuti, Petko! Pa čoveče, pa stojim tu već satima, ej! Pa da, ej, pa moram još ovak pozirat? Evo je! Finito! i nema šanse da previde ovu koku bilo kojeg broda na pućini. Kad dođe pravi čas, zapalit ćemo baklju slobode i osloboditi se ove jezive noćne more. Kako se čini? Fore, ne? Kak napreduje plamen slobode, Mel? Super! Budala. Čuo sam te! Pa... pa zašto ne posudimo malo Martijeve vatre? Ali to je divlji plamen! Ne moramo uzeti divlji plamen za kip slobode! Trljej Mellman! Radim, to pa ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ja jednostavno ne mogu! Vatra! Vatra! Vatra! Vatra! Vatra! Vatra! možemo sad na zabavnu stranu? Smirite se svi, ajde, sjednite. Da, da, mirite se, molim. Pustite me, pusti mu rep. Sjedite, daj, nastavi ovu dvojicu. Hoćeš? Ti ovamo, ti tamo, a svi skupa, molim. vežite ih, može? A sad, predstavljamo njegovu kraljevsku predstavljamo. bla bla, znate svi, bla bla, idemo tri put, hura, idemo. Sad slušajte, svi smo jako znati željni glede naših gostiju. is New-Yorka no, no. Willy Simpa su. Meni su Simpa, meni, meni su prvo bili Simpa. Još prije nego sam ih vidio su mi bili Simpa. Da, da. sam ih i odmah su mi bili da. Simpa. Vi ih mrzite u usporedbi s tim koliko su meni Daj Da Daj začepi taksi dosedan. No, od kada pamtimo, stalno nas napadaju. Izderu omražene fuse. Fuse! Fuse napadaju! Mori! Tišina! Ej, škodro, pa ne napadaju nas baš ovog trena. Sad, moj genijalni plan je ovaj. Mi ćemo se sprijateljiti s njujorčanima i držati ih u blizini. Onda, kad nas gospon Alex bude štitio, bit ćemo sigurni i više se nikad ne moramo brinuti zbog omraženih fusa. Nikad više! to je moja ideja. Ja sam se sjetio. Da, ja, ja sam. Čekajte, čekajte, stani malo. Nešto si ja mislim... Zar se baš nitko ne pita zašto su se fuse tako uplašile gospodina Aleksa? Mislim, možda bi se i mi trebali bojati? Što ako je naš gospodin Aleks još gori od fusa? Veli vam, od tog lika meni srce ide waka waka taka. Moris, nisi se javio za riječ. Stoga se tvoja gnjusna opaska briše iz zapisnika. Jel još nekome srce ide wakadaka? Ne? Dobro, onda šuti. Kad se gosti probude, moramo se potruditi da se probude u raju. A <laughs> sad, kopi keksić! u pomoć. Ej, Rista, Merman i Gloria se tamo super zabavljaju. Imamo mjesta za još jednog. Ne, hvala. Čuj, baš sam mislio. Kad bi barem divljini dao priliku, možda bi se i ti zabavio. Marti, pa umoran sam i gladan sam. I samo hoću doma. A da samo probaš, razmisli. Tamo zapravo nije zabavno bez tebe. Zabranjeno plakatiranje. <laughs> To je on. Kaj je? Dostavljač pica. Pa kaj misliš ko bi bil? Da, mogu vam pomoći? I ja bi na zabavnu stranu. Prosim lepo. Ponio sam se koji idiot, Marti. Ali sam razmislio onom što si rekao i žao mi je. u divlju kuću. Raskamati se! Ej, ej, obriši noge. Moja kućica, moja divljinica. Alex! Mi kasa je su kasa. Koja gajba? Ej, papi desto! Kuća časti! Morska voda! E to ti se ne guta. To je samo privremeno dok ne sredimo vodovod. Hej, nekako ste mi gladni! A što kažete na malo zdrave hrane? Šta imaš, klope? Zanimacija za zube, tiže! Alge, na ražnju! Drava! Na ražnju! Ne zna svinja šta je pršut! ovo je dobro. Mm. divotica. Pa, hvala. Baš da bi je fino sjelo, jel da? Možda bi dobro došlo malo limuna. Ne, super, zbilje super. Od ovog bolje ne može. E, ali može. Pazi sad ovo. ideš? Ma gle ti Gle, ko milijarde, milijarde helikoptera. Pada zvijezda, zaželi nešto brzo. U, može jedan sočni komad mesa. Znaš što, Alex? Sutra ću ti nabaviti meso, pa makar me to ubilo. Hvala, O, Već je kasno. Znate što idem ja. Mislim da ću ja u krpe. sanjite škola. 27, 30. 30, crnih i samo 29 bijelih. Čini se da si na posljedku ipak crno-bijeli. Problem riješen. Lako način. Vidiš, Moris? Gospodin Aleks je njegovao prijatelja. Očito je nješani skrban stvor. Kako ti može ići vaka taka zbog gospona Aleksa da ga gle? Tak je drag i plišast. A ja mislim da ga nije baš njegovao. Više mi se činilo da ga želi kušati. Kak ti drago, nema veze. Briga me. Uskoro ćemo provesti moj sjajni plan. Moramo samo pričekati da za zahrču. Koliko dugo će to trajati? Budenie, gospon Alex. Budenie, gospon Alex. Rano ranenie. Otvorite okice, gospon Alex. Budenie, Alex! Cúclate prst. Á! Á! Á! Čo je ono? Hej, hej, hej! Nebojte se, dragen nakaze! To ste spávali. My sme vás odveli u svoj mali kutak daja. Dobrodošli na Madagaskar! Mada ba? Ma šta? Ne čegava, Askar! Marti, to, to je... To je ko moja slika doma na zidu. A ne, stari, ovo ovdje je prava stvar. A vidi to, taj pogled nije loš. Mislim, ovo je ono što si uvijek gledao, ali je sad zbilja ovdje. Mislim, ovo je prava verzija... Hej, šta velite na džir po parku? Malo, ubrzat puls, prodizat punim plućima i sve to! Što će sa mnom? Aj, ne, zbilja, ne ti ja to. Laviš! Hej, pa kog ti fuliraš? Oh, hej! <laughs> uh. Oha, jesam te! Moj si! Laviš! <laughs> Dobro, Marti. Gotov sam. Gotov sam. Predajem se, bolji si. Ajde, Alex, upunaj se malo! nisam jeo dva dana. Mislim da mi je šećer pao. Zbilja nemam snage. Mislim da nije stvar u tom. Prvo i prvo, tako se ne trči u divljini. Pusti se, stisni pedalu, moraš se povezati s lavom u sebi. Onda, ko je lav? Martija, zbilja, nemoj... Ti si! Big Bus! Najmä šmuľa tlava! Hlavne muňa! Húha! Hú, je! Húha! Júrim komuňa! Prekož buňa! Práva sam faca! kombatka z placa! Wow! Ajmo divľať! To se draží! Woo! megak sam. Leci! <laughs> Czurki, czurki, czurki! Czurki, czurki, czurki! A, Marty, Marty, Marty! Kosto każesz, Vidiš, Boris, Alex je sad naš prijatelj, a Vusa nema nigdje na vidiku. Moglo bi se reći da moj plan radi mm, na jedan vrlo dobri, djelotvorni, dobri način. Je, Alex! E, ovo moraš probati! Genijalno! Opet si kralj, Alex! Kralj? Da, da mu vidite nastup! Hajde, Alex, Pokažem svoju točku! Joj, ne, ne, ne, ne, mislim da stvarno ne bi trebao, mislim... U redu! Dame i gospodo, primati svih uzrasta, divljina, spada sam predstavlja kralja! Aleksa Lava! E, dur, dečki! Da, e, kralje zakon! Leakron kralj, a je moja korona? Ja imam koronu i to baš lepo koronu i to je na mojoj glavi! Ju vidite! Eh? Imam li li gore? Daj riči, čoveče! Opa, ovo još nikad nisam čuo! To, podigaj, stari, ja! Pardon? Al grizeš mi rit? Ne grize? Da, grizeš. Da. što si napravio? Upravo me ugrizo za rit! Ne, nisam. Jesam? kako Upravo me ugrizo za rit! Koji je tebi došao vrat? Ja, o, a, a. Što se grizeš? Čovječe, pa zato što si mu večera. Što? E, molim? Koja glupost! Daj, daj, Moris. Što znači mali kriz na guzove među prijateljima? Evo, kricni me malo. E, gotova zabava, Juro. Tvoj sjajni plan je propao. Ma o čemu ti to pričaš? Tvoj friend je ono što zovemo upravo savršeni stroj za lov i stroj za žderanje. I ždere meso. A to si ti. Ma daj me nemoj. Okidoki, Moris priznajem, plan je propao. Gotovo je sve! Okleta sudbo, puse će doći sve nas prouzrati svojim ustima, jer mi meso smo svi. Ja sam meso! Ja, ja, ja, Gospodin Alex više ne može ostati, on spada među svoje. Na onu fusku stranu otoka. Ovime proglašavam prema zakonu džungle. Bla, bla, bla, bla, bla. Gubi se! Šta? Da e, daj! Jel ja tebi izgledam ko meso? Da. Evo vidiš da sam rekao da ne... Ček, ček, ček, ček, što si rekao? O, da. Podivljao je! Spašavaj glavu! Davno u čak izvrsno, Moris. Hvala. Marti. Tako mi je žao, Marti. Dobro, što je to sa mnom? Au. O ne. Što to radim? Istina je. Ja sam čudovište. Moram nestati. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Što sam to učinio? Ovo je mora! Pa ja sam kriv za sve. Zbog mene smo izgubili Aleksa. Pa što, što, što ćemo sad? Pronaćemo način da mu pomognemo. Eto, to ćemo sad. O, sto posto. Daj, pa mi smo iz Njujorka, ne? Da. Otporni smo. Opaki. Tako je. Prilagodljivi. Je! Yeah! I mi se nećemo nikad predat kao neki tamo melmani. Ne to nikako. Pa, uh, Gloria. To nisam bila ja. Okej? to bio brod? Brod! Brod! Brod se vratio po nas! Hajde, dečki, idemo ih dozvati! Eno ga! Ej, ovamo! Ovamo! Ovamo! Ej, ovamo! Opama! Opama! Moj brat! Moj brat! Moj brat! Dečki! Miruj! Ovdje! Ovdje! Ej, brod! Ovamo! Ovamo! se! Vraća se! Vraća se! Ajde! Ajde, mali! Da, da, dečki! Vi, dečki, da zavite brod, a ja ovdje pa Aleksa! E, kud si krenuo? Pa ne možeš tamo sam, sam cat. Joj, daj, znam ja Aleksa. Čim čuje da smo spašeni, doći će k sebi. Pa dolaze ljudi, oni će pomoći. Mel je u pravu, ljudi će znat šta treba. Daj, stari, idemo sad maha tom brodu. to već nečem slično. Vi! O, gdje su ljudi? Ubili smo ih i izjeli im jetru. Jesam te, jel da? Šalim se, Lutko. Ljudima je dobro. Ljuljuškaju se bajbotom do Kine. Hej, vas dvoje poznam. Gdje su one otkačeni lavi, naš crno-bijeli friend? Marti, e, tu je. Kako je nestao, bio je kraj nas. Oh! otišao po Aleksa, sad će budala još i nastradat! Pa dečki, naš crno-bijeli friend je u opasnosti. Čini se da imamo posla. Kapetanov Nenik, ulazimo u neprijateljsko područje. Kompa, moramo osvojiti naklonost uređenika. Riko, treba će nam posebna taktička oprema. Suočit ćemo se s iznimnim opasnostima. Pišta vjerojatno neće preživjeti. Дядя Даша, можемо кучі! Alex! Mati? Saberi se, Alex! Brod se vratio. Možemo otići, vratiti se u civilizaciju i sve će biti kao što je nekad bilo! Ne prilazi. Molim te. Ja sam čudovište. Alex, ti nisi čudovište. Ti si moj prijatelj. Mi smo škvadra. Ti i ja, sjećaš se? Ne želim te povrijediti. Oh! ja bez tebe ne idem. Alex, sjetio sam se pjesme. To je prekrasna pjesma. Sigurno ti je poznata. Daj objavi sad ja idem u grad, jer grad taj sjajan baš je. Pa daj, znaš riječi. Dvije male riječi. A molim te, nemoj da sam moram pjevati. Vjeruj mi, ne želiš čuti kako je sam pjevam. Ove, Aleks, možeš doći na trenutak? Uh, Alex, uh, moi, moi j'ai pas much. mi je čas služiti s vama, momci. Alex! To je moja lovina! Moja. Alex kladan. Alex jede. si vjerovao u mene. Čovječe, skoro me kapu darila! Pa ne možeš samo tako prikrati i da me... Idemo odavde. Dečki, surađujte sa mnom, jer predstava počinje! Moj! Moja lovina! Svi su moji! čudovišta veliča! Strahujte! Bezumno divljaštvo upravo stiže! Premlad Sad da umrem! Kranj zvijeri! A vi! Šta se kucamo? Vješte dok ste živi! Nek neko zove Muriju! Poremećen je! Uh! Uh! Uh! ovo je moj teritorij, jasno? Da vas više nikad, nikad nisam vidio na svom terenu. ti si Evo dečka! Uspio sam! Čestitaj mi! plan je uspio, plan je uspio, ja sam vrlo mudar, ja sam pravi srce, idemo, vrijeme za robota, ja sam vrlo mudar kralj, genijalan sam, ja sam robot kralj majmunar, procesiram, procesiram. Onda, što je za ručak? Zatvori oči. Zašto ih moram zatvoriti? Ajde! Dobro, jesam. Jače. Jasno. Ne viri. Dobro, žmirim. Riko. Aj! Otvori garažu. Katapult pali! Žači! Žači ko za istać! Goštaj! Onda? Pa? Fino je, zar nije? Uvijek postoji plan B. Mm, mm. Ovo je bolje od mesa. Super mi je. Izvrsno. Baca voli ribicu. Pada nas zdravimo! Možda te koji put malo udavi ili čak zagrize, na primjer. Ali ovaj bačak je bez sumnje pokazao da mu je srce veće od želuca. Za Aleksa! Za, Aleksa! Aleksa. Dosta, stani! Onda šta mislite? Da se vratimo u New York? Ne znam, Marti. A ovo je tvoj san. Sigurno hoćeš ići. Baš me briga gdje smo. Glavno da smo zajedno. I niz drugo mi nije važno. Pa, u tom slučaju. Ej, Riko! Uzimam sto porcija! Za van! Da, da, ali prije odlaska moram nešto objaviti. Zato začepite svi, molim. Hvala. Nakon mnogo dubokih i mudrih misletina u mojoj glavi, odlučio sam ti zahvaliti što si unio mir u naš dom. I da ti bude lakše, sad ću ti dati krasan oproštajni darak. Ne, nikako, zbilja, ne mogu ti uzeti krunu. Nema veze, ja imam veću. Čak ima i guštericu. Vidi kako se klima. Ajde, Štefa, mešaj. Papa, čupaci! Bogom! Dobro, ajde sad, papa. Papa, nek vas nosi, vodica. Maurice, ruka mi se umorila, marš mjesto mene. Brzo ti stari dosadni majmune. Znate kaj, vratit ćemo se u New York i to usred zime. Pa sam si mislio, čemu žurba? Možda bi mogli malo stati po putu, tu i tamo. Možda Pariz! Uzem mi riječ iz Možda Španjolska. Ta, držat s bikovima. A možda Fiji? Hrvatska, idemo! Super bolnice, a? Ne bi imao ništa protiv toga da i tu koji put dođemo. Da, može i to. ne moraš Spika! Misliš da im ne bi trebali reći da nemaju goriva? Ne, zašto upropastiti trenutak? Smješak i maši. Volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, voliš se! Gibat! Volim se gibat, gibat, Volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, voliš se gibat. Volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, voliš se gibat. Volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, volim se gibat, gibat, voliš se gibat. Svi komadi na planeti, originalni kraj Jura vam je na tapeti. Volim cure na satu kulture A kad se zipate bokom I se nježno i slatko i keksi Može? Pravi komad, ne trebaš minkati ta Od tebe nema bolje, ova mala je prava Pravi komad, ne trebaš minkati ta Od tebe nema bolje, ova mala je prava Moraš biti fit, samo mi rit Moraš biti, moraš biti, moraš biti fit Moraš biti fit, samo mi rit Moraš biti, moraš biti, moraš biti fit Ti krasna, slasna si Široka ti guza veća nek Ti krasna, živahna si Široka ti guza zavečenek Titanic, ty krásna, slasna si, široka tyku zavečenek Titanic, ty krásna, živachna si, široka tyku zavečenek Titanic, no? volím se gýbať, gýbať, volím se gýbať, gýbať, volím se gýbať, gýbať, volíš se, Gýbať! volím se gýbať, gýbať, volím se gýbať, gýbať, volím se gýbať, gýbať, volíš se, Gýbať! nie треба швинкати та, od tebe nie ma boliowa mala je prawa. Nie треба швинкати ta, od tebe nie ma boliowa mala je prawa. Bez róża, jero jest kres oryginal. Nie pójdę, jedyna jest kres oryginal. Pusty wodsak, jedyna jest kres oryginal. Patrz szwinku, jedyna jest kres lice da, wasz koryt, raz za raz szmekał dynamit. Żenoti krasta, żywach na si, szeroka ty guza, weczenie kitanik. Obloty lice da, oblaji ryt, raz za raz szmekał dynamit. Ty krasna, żywach na si, guza, weczenie kitanik. To, hop! gibert, polisse gibat, gibert, gibert, Polnische polisse gibert, Polnische gibert, gibat, Ri, dwa, jeden.